Ezabuli ya kikumi na itano Omukama asingizibwe Musime omukama murangane eibaralie ebikorwa bye mubigambe omumaanga Omuoyere omuoyere ezabuli murangane ebikorwa bye ebyo kutangaza Mbwebuge eibaralie elitakatifu emitima yaba muhiga eyeshande Muige omukama no bushoborabwe muitanire okuguma omumambonage obutosha muiduke ebitangazo bye ebyakozire ebyamani ebyakozire nemishango eyo aramwire inweruzaro ruzaro rwa Abraham omwiruwe batabani ba Yakobo endonkwaze wenene niwe mukama ruwanga waitu niwe muramuzi wensi yona naijuka endagano ye eira iliona omumizarwa lukumi naijuka ekigambo ekyo yaangire endagano eyo yaragaine na Abraham ekinairoke ekyo yanairire Isaac yamara yakishubiramu Yakobo kyabakiragiro ali Isiraeli kyabandagano eyeira liona na agambati ndikuwa ensi ya Kanaani omugabo gwanyu gwobusika busika oroba abayire bakyali bake bakyali bajege mara baizi umunsegyo nibajenjera nibaruga yangeri nibagya yangalindi nibaruga bukamobu nibagya bukama bundi kire muntu nomo kubabonesa nako akataisa bakama okubashasa yagambati mutakukorao nkoro amajuta zange abarangi bange mutabakora kubi oro yateezensi eifa akaenda omuguma gwabo nikyo kyakulya ayebembeza omuntu omumaisho gabo niwe Yozefu ayaguzibwe kuba mwiru bagya ba mukoma empingo omumaguru enkomo yekyoma yamugya omumungoto kuika oro ebyo yagambire byayikire ekigambo kyomukama kyamubera bujulizi awo omukama yaragira kama mutaishura omutwazi weyanga yamuborora yamuindura mukama omwawenene kandi mugerezi weitunga lyeliona yamuwa okwegesa abaramata oko alikwenda nabantu zibe kubegesa ebyobumanyi awo Isiraeli aija Misri Yakobo yafurukira omunsi ya Hamu omkama ya abantu be ruzaro rungi muno yabatungamani bagakiza ababisha babo yaindura emitima yabamisiri banoba abantu be baboneza abairube enaku yatuma Musa omwiruwe na Aroni uwo yashangirwe aronzire bakora obubonero omumaisho gabo nebyamani omunsi yahamu yaleta omwirima gwabamba ensi kuba bakajemera ebigambo bye amaizi gabo yagaindura bwamba enfuru zabo yazita ebikere byajura ensi yabo nangu no mubiyumba byabakama babo yagamba yaijwa emijumbi yenshwera nenda za marao ensi yabo yona amwanya gwenjura yabateza orubali endabyo zarabya arabya omunsi yona emizabibu yabo nemitini yagita emiti omunsi yabo yagienda henda yagamba lyaleta enzige nebyana byenzige obutabarwa byagya byalya ebimera omunsi yabo byalya nebiraba byona omumisiri mizigaijo yona omunsi yabo yagita ebiraba byambere byamani gabo hanyuma yaiya isiraeli omunsi egyo batwara ifeza nezabu enganda zabo zona zikabazi na amani ensi ya misiri eshemererwa oruo baturukire arokuba bakaba bagi kangire muno etanturura ekitwi kyabashweka yatao omuliro gwabakiza omukiro baagabisa yabaletera entitiri yaba no mugate gungi gomuyiguru yayata orwazi amaizi gafumuka gagera omwirungu otimuyiga kuba akaijuka ekiragano kye ekitakatifu na Abrahamu omwiruwe kutyo yabaniko atwara abantu be nibeshenda endondwaze zagendaniziyoya yabatunga ensi zamahanga balya ebyamahanga gahendekeere babone kwekomya ebiragiro bye bakwate amateeka ge musingize omukama haleluya